sabelico, et recepta sanefica legomo. La crispa brassico quium furoras en mia lando evidente estas legomo iam de tre longe conata alilande. Exemple, Zamenhof mem, anta o pli mal pli cente tridec iaroi, nomis gin sabelico. Temas pritipa autuna cae vintra legomo, el genro brasico, quiu estas facile cultivita en ciu spezza i grundoi. La coloro de gia i folioi povas esti pale verda, malhele verda au viola. Quancam ancau mangeblai, quelcai varioi de sabelico estas cultivitai ciel ornamagioi, vidu dextre sube en la supra bildo evidentigas che tiu legomo havas necredebla in quanto in da grava in utra i kai facte cirilate povas esti considerita kiel unu el plei ricai cae saneficai existanta in Unue, la salico estas abunda fonto de vitaminoi laudatumoi ne ciam congruai aperinta iem pseudo facai articoloi en gazetaro cai reteioi, la quantoi da quelcae vitaminoi i gi estas necredeblai. Cent gramoi da fresha folio de salico provisas duoblon de la consilita taga quanto da vitamino A kai C cae ec se soblon de tiu de vitamino C. Compreneble, anca o aliai gravai vitaminoi aperas sen suffice bona dozo. 2. Crispa brasico, ciel aliai verd foliai legomoi, estas ricia ie antioxidantoi, inter ili vitamino C. Facte, gi estas uno e la plei bonai fontoi de vitamino C antioxidantoi helpas en nuligado de damagioi quiu in causas la libera i radicalo per oxidado. Lau quelca i esploristoi, la antioxidantoi helpas contra o stato de depressio, grava i malsano i causita i de virusoi. Kai quancam temas pri discutata puncto en la medicina campo ancau contra o cancero. Trie, salico contribuas al malaltigo de nivelo de colesterolo en la corpo, cae tiel limigas la risco in de cor malsanoi. La colesterolo havas grava in tasco in en la organismo, inter alie contribuas al digesto de grassoi. Shainas che taga consumo de suco de salico dum tri monatoi capablas draste malpligi la nivelon de la malbona colesterolo, medicine nomata lodolo. Evidentigas che ancau la vapor cuirita crispa brasico havas similan quancam pli moderan efficon. Quare, crispa brasico estas uno e la plei bonai fontoi de vitamino Co. Rimarquin de estas que cent gramo da salico provisas pli ol se soble la consilitan tagan quanton da tiu vitamino. Vitamino co estas ne malhavebla sango coagulanto, char activigas specifa in proteinoin, quiui capablas cum ligi la calcion trovigiantan en la sango. Pri la gusto de la krispa mi deva sconfessi che mi trovis gin ne cutima, ne simila al tiu supozita de spinazzui. Certe mi persone ne povus gin mangi freŝan. Multai receptoi pri gia rado aperas en gazetaro cai interreto. Mia Miaopinie oni devas siamaniere mildigi la guston de crispa brasiko, miksante ĝin kun aliaj gustoj, kaj crome oni devas kutimiĝi al ĝi. Rilate alla i utiloi por la sano, ec prudente considerinte che la nuna informo i povas entusiasme troigi, sen dube inda senigi la crispam brassicon en sanigan nutro regimon.